Dėl laiko ir valandos, broliai, nėra reikalo jums rašyti. Jūs patys gerai žinote, kad viešpaties diena užklups lyg vagis naktį. Kai žmonės kalbės, gyvename ramiai ir saugiai, juos ir ištiks netikėtas žlugimas, tartum gimdymo skausmai neiščia moterį. Ir jie niekur nepabėgs. Bet jūs, broliai, neskendite tamsoje kad toji diena jūs užkluptų lyg vagis. Juk jūs visi esate šviesos vaikai, dienos vaikai. Mes nepriklausome nakčiai nei tamsai. Todėl nemiegokime kaip kiti, bet budėkime ir būkime blaivūs. Mat kas miega, miega naktį, ir kas pasigeria, pasigeria naktį. O mes priklausydami dienai būkime blaivūs ir dėvėkime tikėjimo bei meilės šarvus ir išganimo vilties šalmą. Juk Dievas paskyrė mus ne tam, kad užsitrauktume rūstybę, bet kad įgytume išganimą per mūsų viešpatį Jėzų Kristų, kuris numirė už mus, kad mes ir būdėdami, ir miegodami gyventume su juo. Todėl guoskite ir stiprinkite vieni kitus, ką jūs ir darote. Mes prašome jūs, broliai, gerbti tuos, kurie darbuojasi tarp jūsų, vadovauja viešpatyje ir teikia jums pamokymų. Labai branginkite ir mylėkite juos dėl jų darbo. Taikiai sugyvenkite tarp savęs. Raginame jūs, broliai, įspėkite nedrausminguosius, suraminkite mažadvasius, palaikykite silpnuosius, būkite kantrūs visiems. Žiūrėkite, kad kas neatsimokėtų kam nors blogų už blogą, bet visuomet skatinkite daryti gerą vieni kitiems ir visiems. Visuomet džiaukitės, be paliovos melskitės. Visokiomis aplinkybėmis dėkokite, nes to Dievas nori iš jūsų, Kristuje Jėzuje. Negesinkite dvasios, neniekinkite pranašavimų. Visą ištirkite ir kas gera palaikykite. Susilaikykite nuo visokio blogio. Pats ramybės Dievas jūs tobulaitę pašventina ir te išlaiko sveiką bei nepeiktina jūsų dvasę, sielą ir kūną mūsų viešpaties Jėzaus ateimui. Tasai, kuris jūs šaukia, yra ištikimas, jis ir įvykdys. Broliai, melskitės už mus. Pasveikinkite visus brolius šventu pabučiavimu. Seigdindamas jūs viešpačių prašau, kad šis laiškas būtų perskaitytas visiems broliams. Mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus malonė te būna su jumis.